Čak je jedna sura nazvana po njemu. U skladu sa ajetima hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, predajama od ashaba, kao i nekim israelijatima, navest ćemo kazivanje o Junusu alaihi selam. Junus je sin Meta i ne spominje se njegova uzlazna muška loza, kao što je slučaj sa porijeklom ostalih poslanika. Stanovali su u gradu Niniva, nasuprot grada Mosula, na rijeci Tigris, na prostoru današnjeg Iraka. Broj stanovnika Ninive u tom vremenu bio je veliki. Uzvišeni Allah kaže I posla smo ga stotini hiljada ljudi i više. Ibn Džerir navodi da je Ubej ibn Kaab Allahu anh rekao Pitao sam Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam o riječima uzvišenog. I poslali smo ga, stotini hiljada ljudi i više, pa je odgovorio. Bilo ih je preko stotinu i dvadeset hiljada. Allah uzvišenim je poslao Junusa a.s. njihovog sunarodnjaka, da ih pozove vjerovanju u Allaha uzvišenog, kao jedinog Boga. Oni su odbili povjerovati i bili uporni u svom nevjestu i inatu. U laž su ga ugonili. Kada se ovakav odnos prema njegovom pozivanju i njemu odulio, on im je rekao da će ih, ako ne povjeruju za tri dana, zadesiti kazna. Allah uzvišeni mu je dozvolio da ih upozori i da im kaže kako imaju samo tri dana da povjeruju u ono čemu ih poziva, ali mu nije dozvolio da ode od njih, što je on, izgubivši nadu, poznavajući ih, učinio. Kada je otišao od njih, počeše se obistinjavati znakovi Allahove kazni nad njima. Prekrio ih je veliki crni oblak, iz kojeg se jasno vidjelo zlo, po njih i kazna. Kada su ugledali te oblake, shvatiše da će se Junusova prijetnja Allahovom kaznom nad njima obistiniti. Sakupili su se prvaci tog naroda i rekli Ovo je totalno uništenje. Zadesit će nas isto ono što je zadesilo narode prije nas. Sakupili su se ljudi, razgovarajući o novonastaloj situaciji, jednoglasno zaključili. Tako nam Allaha, Istinu nam je rekao Junus, Allaha nam, ovo je kazna i nema nam spasa od Allahove kazne, osim da povjerujemo u Allaha i te učinimo. Obukli su isposničku odjeću, razdvojili svako mladunče od njegove majke, a zatim su skrušeno i ponizno molili Allaha uzvišeno da im oprosti. Dok su molili, svi su plakali. Ljudi, žene, sinovi, čerke. I krupna i sitna stoka se uskomešala i uznemirila. Deve i njihova madunčad su ikala, krave i telad mukala, a ovce i janjac su blejala. Bio je to veličanstven i jeziv prizor. Tako su proveli tri dana. Plakali su i Allaha uzvišenog preklinjali za milost. Zbog svega ovog, Allah uzvišen je svojom moći i milošću otklonio od njih ranije zasluženu kaznu, koja se već bila nadvila iznad njihovih glava, poput mračne i teške noći. Uzvišeni Allah kaže. Zašto nije bilo ni jednog grada koji je povjerovao i kome je njegovo vjerovanje koristilo, osim i naroda, kome smo, kada je povjerovao, ponižavajuću kaznu u životu na ovome svijetu otklonili i život mu izvjesno vrijeme produžili. I samog pitanja zašto nije bilo ni jednog grada koji je povjerovao osim Junusova naroda, jasno se vidi da među svim narodima nijedan nije u potpunosti povjerovao, osim Junusova naroda, nego je bilo kao što uzvišeni Allah kaže mi ni u jedan grad nismo poslali opominjača, a da oni koji su bili navikli na raskošan život u njemu nisu rekli mi ne vjerujemo ono što je po vama poslano. Oni su svi povjerovali iz straha da ih ne stigne kazna, na koju ih je upozorio njihov poslanik. Iskreno su se Allahu uzvišenom obratili, iskreno mu se predali. Po pitanju hoće li im njihovo vjerovanje koristiti i na Hiretu, i hoće li ih spasiti od onosvjetske kazne kao što ih je spasilo od ovosvjetske, mufesiri se razilaze. Jedni smatraju da im je njihovo vjerovanje koristilo samo na ovome svijetu, a drugi smatraju da će im koristiti i na budućem svijetu. Mišljenje da će im koristiti i na budućem svijetu je ispravnije. Uzvišeni Allah kaže i posla smo ga stotini hiljada ljudi ili više. Oni povjerovaše, pa im dado smo da do određenog roka uživaju. Ovo uživanje do određenog roka ne isključuje mogućnost spasenja od ahiretske kazne. Allah najbolje zna. تقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد Što se tiče Junusa, alaihisselam, on je, nakon što ih je napustio, otišao na obalu mora. Zajedno se sa jednom grupom ljudi ukrcao u lađu, te su se otisnuli njome na pučinu. Lađa je bila preopterećena, pa je prijetila opasnost da potane. Nastupilo je i nevrijeme. Malo je falilo da se svi utope. Pobacali su tovar i robu, ali to nije bilo dovoljno. Zajedno su se posavjetovali kako da postupe. Pa su odlučili da bace kocku. Pa na koga padne, Njega će baciti slađe da bi je rasteretili. Kada su bacili kocku, ona je pala na Allahov vjerovjesnika i unusa alaihisselam. Ali mu nisu dozvolili da baš on bude bačen. Kada su kocku bacili drugi put, ona je opet pala na njega. Tada se počeo spremati da skoči, ali mu oni opet nisu dozvolili. Kada su i treći put bacili kocku, ona je opet pala na njega. Allah uzvišen je htio da se s njim nešto krupno desi. Uzvišeni Allah kaže I Junus je zaista bio poslanik. Kada pobježe na prepunu lađu i baci kocku, kocka na njega pade i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor. Junus a.s. je shvatio da je izbor pao na njega, pa je ustao, skinuo odjeću i bacio se u more. Ibn Mesud, radi Allahu anh, kaže Allah je poslao veliku ribu koja je prekrstarila mora da bi došla i progutala Junusa. Allah je nadahnuo ribu da mu ne drobi kosti i da joj Junus nije obskrba, kao i to da će njena utroba za njega biti samo zatvor. Pošto se Junus selam našao u utrobi ribe, pomislio je da je mrtav. Zatim je mrdnuo glavom i pružio svoje noge i ruke. Vidio je da je živ, pa je ustao i klanjao u utrobi ribe. Pao je Allahu uzvišenu na seđdu i rekao Gospodaru moj, činim ti seđdu na mjestu na kakvom je nikada niko nije učinio. Ta riba ga je u svome stomaku pronijela kroz mnogo mora. Nema jednoglasnog mišljenja po pitanju dužine njegovog boravka u unutrašnjosti ribe. Katade kaže da je unutra ostao tri dana. Džafer Sadik kaže da je ostao sedam dana, a Ebu Malik kaže da je u njenoj utrobi proboravio četrdeset dana. Postoji mnoga druga mišljenja, a Allah najbolje zna koliko je vremena u njenoj utrobi ostao. Ibn Jarir prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu anh da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Kada je Allah htio da zatvori Junusa utrobu ribe, objavio joj je Progutaj ga, ali mu nemoj jesti mesa, ni lomiti kosti. Kada ga je ona snijela na dno mora, Junus je čuo neke glasove pa se zapitao, šta je ovo? Allah mu je tada objavio. Ovo me slave morske životinje, pa je i on u utrobi ribe počeo slaviti Allah. Ibn Ebi Hatim prenosi od Enesa Allahu anh da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Kada se vjerovjesnik Junus u utrobi ribe prisjetio da učini dovu, to je učinio ovim riječima. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Allahu, nema Boga osim tebe. Hvaljen neka si, ja sam se doista prema sebi ogriješio. Ta dova je doprla do pod arš, pa su meleki rekli, gospodaru. Odnekle se čuje jedan poznati prigušen glas. On reče, zar ga ne prepoznajete? Ne, gospodaru, rekoše oni. Ko bi to mogao biti? On odgovori. To je moj rob Junus. Oni rekoše. To je tvoj rob Junus, od kojega se stalno uzdižu djela koja se primaju i dove koje se uslišavaju, a zatim nastaviše. Gospodaru naš, zar mu se neće smilovati zbog onoga što je uradio u blagostanju i spasiti ga iz nevolje. Hoću, reče on. Uzvišeni Allah kaže. Izun nunu, kada ljutit ode i pomisli da ga nećemo kazniti, pa poslije u tminama zovnu. Nema Boga osim tebe, hvaljen neka si. A ja sam se doista prema sebi ogriješio. Mi mu se odazva smo, i iz nevolje ga izbavismo. Tako mi spasavamo vjernike. Spomenute tmine u ajetu su tmina mora, tmina riblje utrobe i tmina noći. Tako Allah uzvišeni spašava sve vjernike kada ga pribelaju i nedaći mole ovom dobom. Posticanje na učenje ove dove preneseno je i od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmed, Tirmizi i Nesai navode da je Sa'ad ibn Ebi Vekas radijallahu anh rekao Poslanik sallallahu alaihi veselem nam je jednom prilikom počeo govoriti o najboljoj dobi. Tada je naišao jedan beduin i zadržao ga sve dok poslanik nije ustao i krenuo. Ja sam krenuo za njim i kada sam se pobojao da će mi umaći u kuću, udario sam stopalima o zemlju pa se poslanik okrenuo prema meni i rekao, ko je to? Je li Ebu Ishak? Rekao sam, jeste Allahu poslaniče. Počeo si nam pričati o najboljoj dovi, pa je došao onaj beduin i prekinuo te. Onda je rekao, da, to je Zunnunova dova dok je bio u utrobi ribe. La ilaha illa أنت سبحانك inni kuntu من zalimin. Nikada musliman nije zamolio svoga gospodara tom dovom, a da mu nije bila primljena. Uzvišeni Allah kaže I da nije bio jedan od onih koji Allaha slave, sigurno bi ostao u njenoj utrobi do dana kada ćete biti proživljeni. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا Mufesiri se razilaze u značenju ovog ajeta. Jedni kažu da on tada dok je bio utrobi ribe nije slavio Allaha, donosio šehadet i ponizno priznao svoj grijeh, pokajao se i vratio Allahu, ostao bi tamo sve do sudnjeg dana i bio bi proživljen na sudnjem danu iz utrobe tog kita. Drugi, od kojih je Ibn Abbas, radi Allahu anh, kažu da nije, prije nego što ga je proutala riba, bio od onih koji Allaha slave, koji su mu pokorni, klanjaju namaz i mnogo si sjećaju Allaha, sigurno bi ostao u njenoj utrobi do dana kada će biti proživljeni. Drugo mišljenje potvrđuje i hadis kojeg prenosi ima Ahmed od Ibn Abbas radijallahu anh, u kojem stoji da mu je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Mladiću, poučit ću te nekoliko veoma bitnih stvari. Pazi na Allaha čineći što ti je naređeno, i ostavljajući što ti je zabranjeno i on će na tebe paziti. Pazi na Allaha, naći ćeš ga uvijek u svojoj blizini kako te pomaže. I sjeti se Allaha u blagostanju, sjetit će se On tebe u nevolji. Uzvišeni Allah kaže I mi ga izbacismo smo na jedno pusto mjesto, a bio je nemoćan to mjesto gdje je izbačen bilo je pustoš bez ljudi, plodova i drveća, a on se osjećao klonula i iznurenog tijela. Bio je slab kao tek rođeno dijete. Uzvišeni Allah dalje kaže I učini smo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve. Ibn Ebi Hatim navodi da je Ebu Hureyre, radi Allahu anh, rekao kada je Junus izbačen na pusto mjesto, Allah je dao da iznad njega izraste loza tikve. Neki učenjaci kažu u tome što je tikva iznad njega izrasla ima više razloga, kao što su. Listovi su joj nježni, ima ih puno i prave hlad. Insekti im se ne približavaju, plod joj se može jesti od samog zametanja, pa sve dok ne poraste, svjež i kuhan, sa korom i sa košpicama. Pored toga, tikva pospješuje rad mozga, a ima i mnogih drugih koristi. Allah uzvišeni mu je dao i divokozu, koja mu je dolazila ujutro i navečer i hranila ga svojim lijekom. To je samo jedan vid Allahove milosti, blagodati i dobročinstva koje mu je ukazao. مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما Ukazivanju o Junusu alaihi selam je opomena i našem poslaniku sallallahu alaihi wasallam da svoju poslaničku misiju tačno i precizno odradi i da ništa ne čini bez Allahove dozvole. Ukazivanju o Junusu a.s. je uputstvo poslaniku sallallahu a.s. i svim misionarima iz njegovog ummeta da se strpe na nepravdi i uvredi koju im nanose nevjernici i da će Allah uzvišeni presuditi između njih i dati vjernicima sretan ishod i rješenje na ovome i onome svijetu. Uzvišeni Allah kaže ti strpljivo čekaj presudu svog gospodara. I ne budi kao onaj koga je riba progutala. Imam Buhari prenosi od Ibn Abbasa radijallahu anh da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Nijednom robu ne dolikuje da kaže Zaista sam bolji od Junusa ibn Meta. لا لن لنا لا لن لا لن لنا لا لن لا لن لنا فرددوها الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر فتقدم يا مجاهد للسلاح ولتردد